Və mənim yanımdan keçərkən məni çağırdı. Və mən də namazda olduğumdan ötürü Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin çağırışına icabət etmədim. Və namazdan çıxdıqda Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldim. Və Allah Rasulü mənə buyurdu ki, ey Əbu Səid, səni çağırdığımda mənə icabət etməyinə mani olan nə oldu? Və Əbu Səid buyurdu ki, ey Allahın Rasulü, mən namazda idim. Namazda idim. Və Allah Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, məgər Allah Cəllə və Alə Qurani kərimdə buyurmur, buyurmur ki, Yə eyyuhəllədinə əmənu istəcibu lillahi və lirrəsuli İzə dəəkum limə yuhyikum Ey iman gətirənlər, Peyğəmbər sizi sizə həyat verəcək şeyə çağırdıqda Allah və onun rəsuluna icabət edin. Və sonra Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, mən məsciddən çıxmamış, sənə Quran-ı kərimdə gələn ən əzəmətli surə barədə xəbər verəcəm. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm məsciddən çıxmaq istədikdə, Əbu Said radiyallahu anhu Allah Rasuluna dediyi sözü xatırladır. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Hiyə səb'ul məsəni vəl-Qur'anul azim. O təkrarlanan 7 ayə və əzəmətli Qurandır. Yəni, Fatihə surəsidir. Allah Cəllə və Alə Quran-ı kərimdə buyurur ki, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Biz sənə təkrarlanan 7 ayəni və əzəmətli Quranı əta etdik. Və təkrarlanan deyildikdə, təbii ki, insanların namazda onu təkrar-təkrar oxuduqları bir surədir. Əl-Fatihə surəsidir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə bəyan edir ki, o Quran-ı kərimdə gələn ən əzəmətli surədir. Və bu xütbədə inşallah qısa şəkildə bu surədə gələn bəzi ecazkar mənalar və bəzi sirli məqamlara toxunacam. Və ilk növbədə Bismillahirrahmanirrahim ilə başlanan bu surə barədə alimlər buyurmuşlar ki, Əl-Bəsmələ, yəni bu surənin əvvəlində gələn Bismillahirrahmanirrahim Fatihənin ayəsi deyil və bu cümhur alimlərinin görüşüdür. Yəni Bismillahirrahmanirrahim Əl-Fatihə surəsində gələn o 7 ayədən biri deyil. Və bu da dediyim kimi İmam Şafiidən savayı cümhur alimlərinin görüşüdür. Daha sonra alimlər Bəsmələnin Qurandan ayə olub olmaması məsələsində ixtilaf etmişlər. Misal üçün İmam Malik buyurmuşdur ki, ümumiyyətlə Quran-ı Kərimdə surələrin başında gələn bəsmələlər, yəni Bismillahirrahmanirrahim sözləri heç bir surənin, yəni hər surənin başında gələn o kəlmələr ümumiyyətlə ayət deyil. Bu İmam Malikın məzhəbidir. İmam Əhmədə görə isə Fatihə surəsinin əvvəlində gələn bəsmələ müstəqil bir ayətdir. Fatihə surəsindən olmasa da belə o müstəqil bir ayətdir. Lakin alimlər icma etmişlər ki, o o surə 7 ayətdən ibarətdir. Allah Resul sallallahu aleyhi və səlləm qüdsi bir hədisdə buyurur ki, Allah Cəllə və Alə buyurmuşdur. Qəsəmtu salətə beyni və beynə abdi nisfeyn. Allah Taala buyurur ki, mən namazı özüm ilə qulum arasında iki qismə böldüm. Yaxud iki hissəyə böldüm. Və li abdi mə səəl və quluma istədiyi, dilədiyi şeyləri verəcəm. Və sonra buyurur ki, فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي Qul namazdayken Elhamdülillahi Rabbil aləmin dedikdə Allah Taala buyurar ki, qulum mənə həmd etdi. Və izə qalə el-Rəhmanir-Rəhim qalə əsnə alayya 'abdi. Er-Rəhmanir-Rəhim dedikdə isə Allah Taala buyurar ki, qulum mənə səna etdi. Və daha sonra Malik Yevmiddin dedikdə Allah deyər ki, Məccədəni abdi. Mənim qulum mənim şanımı uca tutdu. Ve daha sonra diğer İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Allah buyurar ki Hâzâ beyni ve beyne abdi ve li abdi mâ se'el. Bu benim ile kulum arasında olan bir şeydir ve ben kuluma dilediği şeyi vereceğim. Ve sonra buyurar ki İhdina sıratel müstakim sıratel lezîne en'amte aleyhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي Və li abdi mə səəl. Bu mənim qulum üçündür. Hidayət, doğru yola yönəltmək istəmə insana məxsus bir şeydir. Və Allah Taala buyurur ki, bu mənim qulum üçündür və mən quluma dilədiyini verəcəm. Və alimlər buyurmuşlar ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin rəvayət etdiyi bu hədisdən anlaşılır ki, Bismillahirrahmanirrahim sözləri Fatihə surəsindən deyil. Çünki Allah Taala bu surəni Əlhəmd ilə başlayır. Və İmam Nəvavi rahimehullah təala buyurur ki, Allah Taala'nın yəni qudsi hədisdə bizə xəbər verdiyi namazı iki qismə bölməsi təbii ki, məna cəhətindən onu iki qismə bölməsidir. Çünki bu surənin ilk yarısı Allah Taala'ya həm sanadan ibarətdir. İlk yarısı Allah Taala'ya həm sana, onun şənini uca tutmaqdan ibarətdir. İkinci yarısı isə qulun istəyi, qulun yalvarışı, qulun Allah Taala'ya möhtaclığını ifadə edən bir hissəsidir. Və bu məna bölgüsüdür. Və həmçinin İbn Rəcəb rahimehullah təala buyurur ki, "Və hadal hadis yadullu ala anna Allah yestemi'u li qira'atil musalli haythu kana yunacihi lah." Buyurur ki, bu bu hədis Allah Taala'nın namaz qılanın qiraətini dinlədiyinə dəlalət edir. O zaman ki, qulu öz Rəbbi ilə münacat edir. Yəni, öz Rəbbi ilə gizli ünsiyyətdə olduğu bir halda. Və sonra buyurur ki, وَيَرُدُّ عَلَى جَوَابِهِ كَلِمَةً كَلِمَةً Allah Teala onun o dediyi sözlərə kəlmə-kəlmə cavab verir. <coughs> Və sonra Allah Teala Fatih surəsinin ilk ayətində buyurur ki, Elhamdülillahi Rabbil aləmin aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Əlhəmd kəlməsi təzim yönlü tərifə deyirlər. Təzim yönlü tərifə deyilir. Və alimlər buyurmuşlar ki, şükürlə tərif arasında, ə, e, həmd arasında fərq ondan ibarətdir ki, şükür insana ediləcək bir nemət qarşılığında ona təşəkkür etməyə deyilir. Tərif isə bundan fərqlidir. Tərif, ə, e, həmdisə, dedi, bundan fərqlidir. Çünki həmd bir şəxsi təzim edəcəyin və bir şəxsi uca tutacağın zaman ona etdiyin tərifdir. Və bu da yalnız Allah Cəllə və Aləyə məxsusdur. İstər Allah Taala bizə o nemətləri əta etsin, istərsə də etməsin, Allah Taalanın zatı müqəddəs olduğundan ötürü və kamil sifətlərlə vəsf olunduğundan ötürü o Allah həmdə, həmd və sənaya layiqdir. Və ondan savayı həmd möminlərin həm bu dünyada, həm də axirətdə Allah Taalanı tərif etmələridir. Allah Cəllə və Alə cənnət əhlinin cənnətə daxil olacağı məqamı vəsf edərək buyurur ki: "Və nəzə'nə mə fi sudurihim min ghil təcri min tahtihimul anhar." Biz o insanlar, o möminlər cənnətə daxil olacaqları zaman onların qəlblərindən kin küdrəti çıxaracağıq onların ayaqlarının altından çaylar axacaq. Və sonra buyurur ki, və cənnət əhli cənnətə daxil olduqda deyəcəklər ki, قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللّٰهِ Onlar deyəcəklər ki, bizə bu cənnəti qismət edən, bu, bu cənnəti bizə nəsib edən Allah Taalaya həmçənalar olsun. Heç şübhəsiz ki, Allah bizə hidayət verməsəydi, biz bu nemətlərə nail olmayacaqdıq. Və həmçinin digər bir ayətdə Allah Taala cənnət əhlinin duasını bizə xəbər verərək buyurur ki: "Da'vahum fiha subhanaka Allahumma və tahiyyatuhum fiha salam və axiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alamin." Allah Taala buyurur ki, onların orada edəcəyi çağırış dua: "Ey Rəbbimiz Allah, sən necə də pak və müqəddəssən." Və onların təhiyyəti də, yəni görüşməsi də salam olacaq və son duaları isə Elhamdülillahi Rabbil Aləmin olacaq. Və İbn Cüreyc rahimehullah təala buyurur ki, cənnətdə cənnət əhli bir şey istədikdə deyəcəklər ki, Subhanəkəllahum. Yəni onlar bir şey yemək, yaxud da ki bir şey içmək istədikdə deyəcəklər ki, Subhanəkəllahum. Və mələk bunu eşitdikdə dərhal onun istədiyi şeyi onun önünə qoyacaq və ona salam verəcək. Və o da o salamı onlara qaytaracaq və o neyməti dadandan sonra buyuracaq ki, Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Ona görə də Allah Taala buyurur ki, "Və axiru da'vahum." Onların sonda edəcəyi dua aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Digər bir rivayətdə gəlib ki, bir insan, bir mömin cənnətdə bir şey istədikdə deyəcək ki, "Subhanakallahum" və Allah Taala o, o şeyi eşitdikdə 100 min xidmətçini onun huzuruna gətirəcək və onların əllərində müxtəlif nemətlərdən ibarət olan qablar olacaq. Və hər qabda olan şey digərindən fərqli olacaq. Və onu daddıqdan sonra buyuracaq ki, Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Bu əzəmətli zikri cənnət əhli də edəcəklər. Və sonra Allah Teala buyurur ki, Elhamdülillah, lillah, yəni Allah ləvvul cələlədir. İsmullahil əzam, Allahın ən əzəmətli adıdır. Allah ləvvul cələlə Allah Taalanın üluhiyyətini və rububiyyətini ifadə edən ən əzəmətli adıdır. Rəvayət olunur ki, Vaki İbn Cərrah tabinlərdən biri yuxu görür və yuxuda iki qanadlı bir mələyi görür. Və buyurur ki, sən kimsən? Həmin o mələk buyurur ki, mən mələyəm. O deyir, elə isə mən sənə bir sual vermək istərdim. Buyurur ki, Allah Taala'nın ən əzəmətli adı hansıdır? Mələk buyurur ki, Allahın ən əzəmətli adı Allahdır. O da buyurur ki, buna dəlilin nədir? O da buyurur ki, Allah Cəllə və Ələ Musaya ilk vəhyi nazil etdikdə buyurdu ki, İnnəni ən Allah. Həqiqətən mən Allaham. Və buyurur ki, əgər onun Allahdan başqa əzəmətli, daha əzəmətli bir adı olsaydı, mütləq özünü Musaya o adla tanıdardı. Və ləfzul cələlə Allah Taalanın ən əzəmətli adıdır. İsmullahil Əzam. Və kim o adı ilə, adı ilə Allaha səmimi qəlbdən dua edərsə, Allah Taala onun duasını qəbul edər. və sonra buyurur ki, Rabbil aləmin. Rabb kəlməsi təbii ki, tərbiyə sözündən götürülmüşdür. Və bu kəlmənin mənası nədir? Bu kəlmənin mənası odur ki, Allah Taala bizə bildirmək istəyir ki, Allah məxluqatı yaratmış və onu başlı başına buraxmamışdı. Onları əbəs yerə yaratmamışdı. Əksinə onları öz nemətləri ilə Allah Taala onlara əmirləri ilə onları tərbiyələndirmiş və onlara ən doğru olan yolları onlara bəyan etmişdir. Bu da Rab kəlməsinin mənasıdır. Ki Allah Taala insanları, ümumiyyətlə məxluqatı heç əbəs yerə yaratmamışdı və onların üzərinə müxtəlif öhdəçiliklər buraxmışdı. Və sonra buyurur ki, Rabbil aləmin, aləmlərin Rəbbi. Və bəlli olur ki, o Allah yalnız müsəlmanların ilahi deyil, yalnız müsəlmanların Rəbbi deyil və yalnız bəşəriyyətin də Rəbbi deyil. O Allah bütün aləmlərin, ülvi və süfli aləmlərin Rəbbidir. Bizim bildiyimiz və bilmədiyimiz aləmlərin Rəbbidir. O əzəmət sahibidir. Və sonra da buyurur ki, digər ardınca gələn ayətdə Ar-Rahmanir-Rahim Və alimlər burada bir bəlağət nöqtəsinin olduğunu demişlər. Allah Taala birinci ayətdən sonra buyurur ki, Ar-Rahmanir-Rahim. Yəni biz birinci ayəti oxuduqda və yaxud da ki, bəzi ayət insanlar birinci ayəti oxuduqda Allah Taala'nın o əzəmətli adını eşitdikdə zənn edə bilərlər ki, Allah Taala sərt, yaxud da ki, qəzəbli bir varlıqdır və yaxud da ki, insanlardan intiqam alacaq bir varlıqdır. Çünki o Allah elə əzəmət və heybətlə vəsf olunmaqdadır. Lakin Allah Taala həmin ayətin ardınca buyurur ki, Ər-Rəhmanir-Rəhim, Allah Taala rəhmandır. Rəhimdir, yəni Allah mərhəmətlidir. Allah Taala'nın mərhəməti qəzəbini üstələmişdir. Və Allah Taala Ar-Rəhman kimi zati sifətə bir sahib olan varlıqdır. Çünki Ar-Rəhman İlahı zatın zati sifəti hesab olunur. Ar-Rahim isə Allahın feili sifətidir. Nəyə görə? Çünki Ar-Rahim qulları ilə bağlı olan bir sifətdir. Çünki Allah Taala qullarına rəhm edir, mərhəmət edir. Və Allah Rasul sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, Allah Taala mərhəmətini 100 hissəyə, 100 cüzə bölmüşdür və ondan yalnız bir hissəsini bu dünyaya endirmişdir. Yalnız bir hissəsini. Və həmin o hissə sayəsində ana öz övladına, ata öz övladına, həmçinin heyvanlar öz balalarına mərhəmət edir, şəfqət göstərir. Allah Taala'nın 1% olan o mərhəməti sayəsində. Allah Cəllə və Alə Quran-Kərimdə peyğəmbərinə buyurur ki: "Fəbimə rəhmətin minallahi lintə lahum. Və law kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Sən Allahın mərhəməti sayəsində onlara yumşaqlıq göstərdin əgər sən sərt qəlbli və kobud olsaydın, mütləq onlar sənin ətrafından dağılışardılar. Və bu Allah Taala'nın o 1% mərhəməti sayəsində məxluqat bir-birinə mərhəmət göstərir. Və Allah Cəllə və Əla mərhəmətinin 99%-ni axirətdə mömin qulları üçün saxlamışdır. Məs o 99 mərhəməti ilə Allah Taala qullarına axirət günündə mərhəmət göstərəcək. Və necə də böyük bir, əzəmətli bir mərhəmətdir o. Ar-Rahmanir-Rahim. Və sonra Allah Cəllə və Alə buyurur ki, Məlik yevmiddin. Sorğu sual, haqq hesab gününün hökumdarı, maliki, sahibidir Allah. Allah Taala axirət günü bir hökumdar olduğunu bizə bəyan edir. Axirət günündə həmin o günün sahibi olduğunu bizə xəbər verir. Elə isə sual verə bilərlər ki, məgər Allah Taala həm bu dünyanın, həm də axirətin sahibi deyilmi? Heç şübhəsiz ki, Allah həm bu dünyanın, həm də axirətin sahibidir. Lakin bu dünyada bir çox insanlar, bir çox müstəbidlər, bir çox tiranlar Allah Taala'nın mülkündə, mülk iddiasındadılar. Müxtəlif məmləkətlərin onlara sahib olduğunu iddia edirlər müxtəlif mülklərin onlara xas olduğunu iddia edirlər. Lakin qiyamət günündə heç bir müstəbid, heç bir tiran bunu etmək iqtidarında olmayacaq. Hamısı Allahın huzurunda zəlil vəziyyətdə duracaqlar. Allah Cəllə və Alə buyurur ki, Limənil mulkul yavm lillahil vahidil qahhar. Həmin gündə mülk kimə məxsusdur? Vahid və qahhar olan Allaha məxsusdur. Onun huzurunda həmin bu müstəbidlər, bu məmləkətlərin sahiblərini, sahibləri olduğunu iddia edən kimsələr həmin gündə zəlil vəziyyətdə olacaqlar. Allahın önündə danışa bilməyəcəklər. Allah Cəllə və Alə buyurur ki, يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ Buyurur ki, qiyamət gəldiyi gün Allahın izni olmadan heç bir nəfs danışa bilməyəcək. Onlardan kimi bədbəxt, kimi isə xoşbəxt olacaq. Başqa bir ayətdə Allah Cəllə və Alə buyurur ki, وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَ Allahın qarşısında, rəhman olan Allahın qarşısında bütün səslər kəsiləcək. və sən yalnız pıçıltı səsi eşidəcəksən. Və bu Allah Taalanın kamil, mükəmməl mülkünün bir bariz nümunəsidir. Allah Taala dediyim kimi həm bu dünyanın, həm də axirətin hökmdarıdır, sahibidir. Lakin sırf olaraq Allah Taalanın axirəti xüsusiləşdirməsi bu illətdən, bu səbəbdən ötürüdür. Və sonra Allah Cəllə və Alə buyurur ki, İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Və Allah Taala o rububiyyət xüsusiyyətlərini, <coughs> onun əzəmətinə, onun zatının əzəmətinə dəlalət edən o sifətləri sadaladıqdan sonra öz qullarına xitabən buyurur ki, sizin Rəbbiniz Allahdırsa, bütün o mükəmməl vəsflərə sahib olan o Allahdırsa, elə isə ibadətə layiq olan da məhz Rəbbiniz olan Allahdır. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. Biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək edirik. Və burada iyyəkə kəlməsi şəxs əvəzliyi feilin və failin önünə keçir. Yəni ərəb dilində gələn bir qaydadır ki, əgər deməli şəxs əvəzliyi burada, yəni məful olaraq gələn şəxs əvəzliyi feillə failin önünə keçirsə, deməli burada xüsusiyyəti, ixtisası ifadə edir. Yəni biz yalnız yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək edirik. Və Allah Rasul sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə Abdullah ibn Abbasa nəsiyyət etdikdə buyurur ki, ey övladım, ihfazillah yahfaz. Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. İhfazillahə təcidhu tucahək. Allahı qoru ki, onu önündə tapasan. Yəni Allah Taala sənə yardımçı olsun. Deyir ki, "Və izə səəltə fəsəlillah." Bir şey istədikdə onu Allahdan istə. "Və izə stəəntə fəstəin billah." Bir şey istədikdə, bir kömək istədikdə Allahdan kömək istə. Və bu da tövhidin kamilliyindəndir. Ki, insan bir şey istədikdə, bir şey dilədikdə onu yalnız Allahdan istəsin. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Yəni bu ayət ən əzəmətli ayətlərdən hesab olunur Quran-ı Kərimdə. Allah Taala'nın übudiyyətinə, Allah Taala'nın üluhiyyətinə dəlalət edən ən əzəmətli ayətlərdən biri də bu ayədir. Aqulu qawli hada və estəğfirullaha li və lakum və lisairil muslimin min kulli zam. Estəğfiruhu. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Daha sonra Allah Celle ve Ala bu ayetin ardınca buyurur ki İhdina sıratel müstakim Müminler Allah Teala'ya dua ederek Allah Taala'ya yalvararaq buyurarlar ki: Ey Rəbbimiz Allah, bizi sırat-ı müstəqim, doğru olan o yola yönəlt. Və alimlər buyurmuşlar ki, o sırat-ı müstəqim bu dünyada hissi olan bir yol deyil. Yəni insanlar o yolu hiss vasitəsilə dərk etmə iqtidarında deyil. Lakin Allah Taala'nın bizə buyurduğu o sırat-ı müstəqim bu dünyada İslam dinidir. Allah Taala'nın peyğəmbərlərin vasitəsilə insanlara göndərdiyi bu hidayətdir. Sırat-ı müstəqim möminlər Allah Taaladan o yolu diləyərlər. Deyərlər ki, ey Rəbbimiz, bizi İslam dininə yönəld. Bizi o doğru olan o yola yönəld. Sıratəl-lezîne en'amte aleyhim. Buyurur ki, nemət verdiyin kimsələrin yoluna yönəld. Və Allah Cəllə və Alə digər bir ayətdə bu ayəti açıqlayan, deməli, bir ayəti zikr edərək buyurur ki, Yəni Allah Taala'nın nemət verdiyi e, e, kəslər kimlərdir? Buyurur ki: "Ulaikellezine en'ama Allahu aleyhim minen nebiyyin ve's-siddiqin ve'ş-şuhada'i ve's-salihin ve hasuna ulaika rafiqa." Allahın nemət verdiyi kimsələr, peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər və salihlərdir. Onlar necə də gözəl dostdular. Yəni Allah Taala'nın nemət verdiyi kimsələr məhz onlardır. Lakin sual oluna bilər ki, Biz nə üçün hər namazda Allah Taaladan hidayət diləyirik? Məgər Allah Taala bizə öz hidayətini bəxş etməyibmi? Və alimlər buyurmuşlar ki, insan Allah Taaladan hidayət dilədikdə onun bu dində sabit olmasını diləyir. Yəni hidayət deyilikdə səbat, yəni Allah Taaladan olan bir səbat, sabitlik dilənilir. Yəni ya Rabbi, səbbitnə alə dinik, səbbitnə aləl hidayə. Ey Rəbbimiz, bizi bu hidayət üzərə sabit et bizim hidayətimizi artır. Necə ki Allah Taala Quran-ı Kərimdə də buyurur ki, "Yusabbitullahu allazina amanu fil hayatid dunya və fil axira." Allah iman gətirənləri həm bu dünyada, həm də sonrakı həyatda sabit edər. Yəni bəzi təfsirçilər buyurmuşlar ki, sonrakı həyat yəni qəbirdə onu sabit edər. Və yudillullahu zaliminə və yef'alullahu ma yasha. Allah zalımları azdırar və Allah istədiyini edəndir. Və hidayət deyildikdə bu ayətdə yəni hidayət üzərə səbat dilənilir. Çünki elə insanlar var ki, Allah Taala onlara öz nurunu əta etdikdən sonra onların qəlbləri əyriliyə meyl edir. Və onlar Allah Taalanın o doğru yolundan azırlar, çıxırlar. Bu səbəbdən hər bir insan namazda Fatihə surəsini oxuduqda təbii ki, Allah Taaladan bu dində səbat diləyir. O hidayət ona verildikdən sonra Allah Cəllə və Alədən o səbatı diləyir. Və sonra Allah Taala buyurur ki: "İhdina sıratal müstəqim, sıratal lezina en'amta aleyhim, ghayril məğdubi aleyhim vələddallin." Allahın qəzəbinə düçar olmuşların və həmçinin azmışların yoluna yox. Məs nemət verdiyin kimsələrin yoluna bizi yönəld. Allah Taala'dan səbat və Allah Taala'dan ixlas diləyirlər. Səmimiyyət istəyirlər. Və bir hədisdə gəlir ki, Allah Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrindən biri gəlib ona deyir ki, ey Allahın Rəsulu, mən Allah üçün əməllər edirəm, lakin insanların o əməlləri bilməsini istəyirəm. Yəni, sanki Allah üçün əməl edirəm və insanların da o əməllər barədə xəbərdar olmağını istəyirəm. Mənim əməlim Allah qatında məqbuldurmu, yoxsa yox? Və Allah Rasul sallallahu aleyhi və səlləm o sualdan sonra susur, ona cavab vermir. Və Allah Cəllə və Alə həmin o insanın dediyi sözlər barəsində ayət nazil edir. Allah Celle ve Alel Kehf suresinin axırıncı ayətində buyurur ki: "Men kana yercu liqa'a rabbih fely'amel amelen salihan ve la yushrik bi ibadeti rabbih ahada." Kim Allah ilə qarşılaşacağına ümidlidirsə, qoy salih əməl, qoy salih əməllər etsin, yəni xeyirli əməllər etsin və Rəbbinə ibadətdə heç bir şeyə şərik qoşmasın və hətta riyakarlıq etməsin. İnsanların onun əməllərinə agah olması, agah olmasını istəmək Və yaxud da ki, bu niyyətlə əməllər etmək təbii ki, insanın əməllərini puça çıxara bilər. Bu səbəbdən insanın Allahın dinində səbat, Allah Taala'nın dinində ixlas diləməsi lazımdır. Heç şübhəsiz ki, insanın yaşadığı ömür çox qısadır və edəcəyi əməllər isə çoxdur. Bu səbəbdən insan Allaha yaxınlaşdıracaq əməlləri çoxaltması Və bazardıqca lağlağıdan, qeybətdən, nəmmamlıqdan, pis sözlərdən, insanların bir-birinə əziyyət verəcək sözlərdən, yəni bir-birinə əziyyət verəcək sözlərdən kənar uzaq durması lazımdır. Allaha yaxınlaşdıracaq əməllərə daha çox can atması lazımdır. Bu səbəbdən insan Fatihə surəsini oxuduqda mütləq bu ayətlər barədə düşünməli, tədəbbür etməlidir. Allah Cəllə və Alə Quran-ı kərimdə buyurur ki, Əfələ yətədəbbərunəl Qur'an, əm alə qulubin əqfəluhə. Məgər onlar Quran barədə düşünmürlər? Yoxsa onların qəlblərində onun qıfılları mı var? Və başqa bir ayətdə Allah Cəllə və Alə buyurur ki, Əfələ yətədəbbərunəl Qur'an, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Onlar Quran barəsində fikirləşmirlərmi? Əgər o Allahdan qeyrisi tərəfindən olsaydı, Onlar orada çoxlu ixtilaflar tapardılar, çoxlu ziddiyyətlər tapardılar. Bu səbəbdən insan <clears throat> öz Rəbbi ilə münacət etdikdə, yəni Quran-ı Kərimi oxuyub, ələxsus da Fatihə surəsinin namazda oxuduqda insan Rəbbi ilə gizli bir ünsiyyətə girir. Fatihə surəsini oxuduqda gizli bir ünsiyyətə girir. Və insan əgər orada olan o mənaları, orada olan hikmətləri bilmirsə, o Allah ilə necə ünsiyyət edə bilər? Onun ünsiyyəti nə dərəcədə səhih ola bilər? Nə dərəcədə keçərli ola bilər? O baxımdan, yəni biz Quran-Kərimi oxuduqda, namazda, ələxsus Fatihə surəsini oxuduqda o ayətlər barədə tədəbbür etməyimiz, düşünməyimiz lazımdır. Allah bizi eşidib fayda götürən qullarından etsin. Amin. Allah Cəllə və Ələ buraya yaşayan müsəlmanları bağışlasın. Amin onları cən e, Firdos cənnətlərinə daxil etsin. Amin. Allah Taala xəstə olan müsəlmanları müsəlmanlara şəfa versin. Dünyasını dəyişmiş müsəlmanlara rəhmət eləsin. Amin. Allah Taala əsarətdə olan müsəlmanları əsarətdən qurtarsın.